بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه أما بعد الطلاق أسبابه وعلاجه تلاك سبب زاكين تباياك سؤال إذا سألنا لمن يكون حق الطلاق بيد المرأة am biyadi rajul tutapouliza kwa nani haki ya talaka inakuwa ipo kwake nani eh, ana haki ya talaka talaka ipo katika mkono wa mwanamke au mkono wa mwanamme الطلاق في الأصل حق للزوج طلاق كتك أسيلي من حق يمومه للأدلة من القرآن والسنة ودليل زين يقولك كتك قرآن والسنة الله نسيما كتك سورة البقرة la junaha alaykum in talaqtum an-nisa hakuna ubaya kwenu nyinyi ikiwa mtaacha wanawake ma lam tamassuhunna madamu hamjawaingilia au tafridhu lahunna faridha au mkawatajia kiwango maalum cha mahari kwa hiyo hapa Allah akaliegemeza jambo kwa wanaume وقال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا na ikiwa mnataka kubadilisha mke sehemu ya mke mwingine na mmempa mmoja wao rundo la pesa qala ta'ala ya ayuha alladhina amanu idha nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna enyi ambao mlioamini mtapooa wanawake waumini kisha mkawaacha kadhalika Allah akasema ya ayuha nabiy idha talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna ewe mtume mtapoacha wanawake waacheni wao katika ida zao wa fil hadithi na imekuja katika hadithi ibn Umar radhiyallahu anhuma qala nasema kana tahti imra'atun uhibbuha ilikuwa eh kwangu mimi kuna mwanamke ambaye nampenda sana nimemuoa wakana abi yakrahuha na ilikuwa baba yangu anamchukia fa amarani abi an utalliqaha akaniamrisha baba yangu kumwacha mwanamke huyo faabaitu mimi nikakataa fadhakartu dhalika linnabii sallallahu alayhi wasallam nikalisimulia hilo kwa mtume wa Allah faqala ya Abdullah ibn Umar akasema ya Abdullah talliq imra'ataka mwache mkeo kwa sababu ilikuwa kuna sababu za kisheria bila shaka Umar hakusukumwa na mambo ya kidunia ilikuwa ni sababu ya kisheria Kwa hiyo hapa ushahidi katika hadithi hii ya kwamba jambo la talaka lipo katika mkono wa mwanamme, na hadithi ametaja Imam Tirmidhi na akasema hadithun hasanun sahih wa akhrajahu al-Hakim wa sahahahu aidan, na pia akasaisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wa an ibn Umar radiyallahu anhu aidan annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid. Ibn Umar alimuasha mkewe akiwa ni mwenye hedhi fadhakara dhalika umar للنبي sal llah عليه وسلم akalisimulia jambo hilo Umar kwa mtume faqala mtume akasema murhu mwamrishe mwanao faliyuraji'ha amrejee mkewe thumma yutalliquha wa hiya tahir kisha muache aliyakuwa yuko tahara ambayo hajamwingilia au hamil au katika eh, kipindi cha mimba uja uzito kwa hiyo hapa pia panaashiria kwamba anayeacha ni mwanamme, na hivi ndivyo Uislamu ulivyoweka utaratibu na kuongoza, kinyume na yale ambayo tunasikia leo kwa baadhi ya wanawake eh, ambao wanasema wao ni Uislamu, lakini ukamkuta mwanamke anahesabu vyuo, wanasema kishaolewa na watu zaidi ya nane, mwingine saba, mwingine tisa, ambaye mwanamme shughulishi akinisumbua kidogo tu nampa talaka talaka itoke kwako mwanamke talaka inatoka kwa mwanamme kwa hiyo wewe unaachwa sio kwamba wewe unaacha eh? na mwingine anaandika talaka kabisa yote mwanamke alafu anakuja mumewe anamwambia sasa tia saini mimi nishakuacha bana haya mambo yapo katika Uislamu jambo la talaka lipo katika mkono wa mwanamme na mwanamke amepewa jambo tutaliona mbele khul'u eh, katika siku za mbele وفي حديث امرأة قيس بن شماس قيس بن شماس ni katika أصحاب البشر والفيق wakiwa hai na katika hadithi ya mke wa Qais ibn Shammas qala an-nabiy lahu mtume alimwambia mtume alimwambia Qais ibn Shammas iqbal al-hadiqa wa talliqaha tatliqatan kubali bustani utakayopewa eh ambayo ndio mahari uliyotoa na muache talaka moja hii ilikuwa ni katika kadhia khul'u pale ambapo mwanamke alipomjia mtume akamwambia simtii aibu mume wangu katika dini yake wala tabia zake lakini achukia wewe ukafiri katika Uislamu, manake mmewe alikuwa hampendi. Mtume akamwambia utaweza kumrejeshea bustani yake? Akasema ndiyo. Mtume akamwamrisha Qais ibn Shammas aikubali mahali aliyotoa. Wasayati maana alhadithu fi mas'alatin ukhra biakmalih, na itakuja pamoja nasi hadithi hii katika masala mengine kwa ukamilifu wake. Anasema Shekhe Abu Furaihan rahimahullah taala fi hadhihi nususun sariha bianna talaqa biyadi rajul katika hadithi hii au katika hizi dondoo ambazo ziko wazi ni zenye kuonyesha kwamba talaka ipo katika mkono wa mwanamume kwa maana azauj mume wa min hikamin wa asbabin jaala talaqi biyadi rajul umur na miongoni mwa hikma na sababu za kuifanya talaka iwe katika mkono wa mwanamume ni mambo yafuatayo minha jambo la mwanzo anna sharia alhakim aujab ala zauji almahra sheria tukufu hii imewajibishwa kwa mwanamume atoe mahari wajaalahu mas'ulan an ahli baitihi na ikamfanya mwanamume ndo mwenye kubeba dhamana kwa watu wake wa nyumbani yas'a min ajlihim mwanamume anapambana kwenda huku na kule kwa ajili yao anachuma wayakumu biwajibatihim na ndio mwenye kusimamia wajibu wao majukumu yao kwa hiyo huyu ndio ambaye aliopewa jukumu la nini la talaka talaka imewekwa katika mkono wake kwa sababu yeye ndio mwenye kutoa mahari iliyokuwa sababu ya kupatikana ndoa hiyo yeye ndo mwenye kusimamia majukumu ya kifamilia na mfano hayo wa aidhan anna ar-rajula adbatu limashairihi na vile vile mwanamme ni mwenye kudhibiti zaidi zile hisia zake wa aqwa tahammulan na mwenye uwezo wa kuvumilia zaidi wa aktharu sabra min almar'a na ndo mwenye kusubiri zaidi kuliko mwanamke fayakunu ahras ala baqa'i rabit alalaqa alzawjiyya kwa hiyo yeye atakuwa ni mwenye pupa zaidi juu ya kuhakikisha kunabaki yale mafungamano ya kindoa lau kama talaka ingeupo katika mkono wa mwanamke mwanamke tizama anapopata taarifa habari ya msiba tu fulani kafariki kelele atazopiga kilio atachokitoa eh, hali itayomfika tofauti na mwanamme anaweza akavumilia akalisimamia jambo la mazishi mpaka likamalizika huko baadaye ndo akaja kupata huzuni na kulia na mfano hayo kwa hiyo Allah azza wa jalla amemuumba mwanamme katika hali ya uvumilivu na subra na ni mwenye uwezo wa kudhibiti eh, hisia zake na hivi ndivyo anavyotakikana mwanamume awe isiwe mtu dakika mbili tu akigombana na mkewe anataja mambo ya talaka na kumtishia kama kisu kimekuwa baadhi ya wanaume ni watu wa design hiyo anaweza akakaa yeye ni dhawaku ni mwenye kuonja onja tu kakaa na mwanamke huyu miezi miwili kakaa na mwanamke yule mwaka mmoja kamwacha kaja na mwingine la sisi tumepewa jukumu la kusimamia wanawake kadhalika jambo la talaka lipo katika mikono yetu ina maana ya kwamba ni jambo zito halihitaji eh, msukumu tu ikawa mtu moja kwa moja amejipeleka na kumwacha mkewe kisha unakuta baada ya kuwa talaka tatu zote zimeisha anaanza kupiga bodi katika vyumba vya watu na kutafuta marafiki mitaani wamuoe eh, muhalili na muhallalu akafanywa muhalili sijui na mfano wake hani katika mambo ya haramu na haya yanasababishwa na haya madhambi na uzembe ambao unafanyika katika maisha ya ndoa watu wamekuwa wanapendana lakini hasira zinawapeleka kuachana tumekaa mwaka mmoja talaka tatu zote zimeisha bado wanapendana nakutana eh haya ni mambo ya kawaida katika jamii zetu kwa hiyo halitakikani jambo liwe kwa mwanamume katika sura hiyo mwanamme wewe dhibiti hisia zako lakini watoka nje eh tumia ustaarabu lakini siwe kama vile kisu kitu kidogo na unamtishia mwanamke talaka wa aidan anna ar-rajula sayatahammalu nafaqatin maliyan satalhaquhu idha talaqa na kama mwanamme pia eh, atayabeba yale matumizi ya kimali ambayo eh, yanayomkuta yeye pale ambapo anapomwacha nani mwanamke sawaan min muakhari sadaqi sawa iwe katika ile mahari iliyocheleweshwa au nafakati iddatin au yale matumizi ya eda ambayo eh, inawajibika ile talaka rejea mwanamume kumsimamia mkewe kama vile eh, hajamwacha yani bado yule ni mkewe kisheria kwa hiyo atamweka katika makazi yale yale atamlisha atamvisha au mahari mjadid au eh, muda mwingine eh, inamalizika kwa hiyo atakumwoa inabidi ipatikane mahari mpya au nafakati zawajin jadidi au matumizi ya ndoa eh, iliyokuwa mpya maratan ukhra kwa mara nyingine wa hakadha ولهذا جعل الله سبحانه القيامة بيد الرجل واجله الله كجالية اسماميزك كتك مكون ومنمه قال تعالى الرجال قوامون على النساء الله نسيما ونوم واسماميزي وونواك بما فضل الله بعضهم على بعض وكل الفضلش باذياو يويقين وبما أنفقوا من أموالهم نكيدنا تكتوى كتك ماليزاو ولو جعل الطلاق بيد المرأة لو كما ينجيك وتلاك كتك مكون ومنمك ماذا سيحدث كيف ينجيتوك لاختلت الموازين جاربك ميزان ولما استقرت الحياة الزوجية نوالا سنجت لزانا ميشان دوا بسرعة تأثر المرأة واندفاعها وراء العاطفة kwa ule uharaka wa kuathirika mwanamke na kusukumika kwake nyuma ya zile hisia zake wadhafiha na udhaifu wake id laisa hunaka ma yahmiluha ala alanat watarawi kwa kuwa hakuna chenye kumsukuma juu ya kufanya subra na kwenda kipolepole na kuvumilia na kulitizama na kulifikiria jambo haithu innaha la tahrim shay'an kwa kuwa mwanamke hana gharama chochote zaidi katika baadhi ya eh, miji mwanamme atakula hasara tu vitu vyote vya ndani vitatoka nyumba itabakia tupu aliyoikodi au aliyojenga eh, kwa hiyo mwanamke hana gharama yeye anajua ataondoka na vitu vyake ataenda kwa kakake ataenda kwa eh, baba yake ataenda kwao lakini mwanamme ndo ambaye anawaza mimi akishaondoka huyu mwanamke anaanzaje nafanyaje mahari yake ilikuwa milioni tano milioni kumi eh, tanda lilichongesha mpaka leo na madeni nafanyaje haya mambo kwa hiyo mwanamume huwa muda mwingine anavumilia, ana jambo la kuvumilia na kutizama uzito wa hali. Kinyume na mwanamke, yeye huwa hawazi chochote, anajua atakusanya vitu vyake ataondoka. Patarmi bitalaq hiya majlubun ilayha almal, yeye ni mwenye kuletewa ile mali. Wa aidan rubbama yu'jibuha rajulun akhar, na vile vile mwanamke akupewa jambo la talaka, kwa sababu huyu mwanamke anaweza akavutiwa na mwanamume mwingine, si ameenda kazini, si ameenda sokoni, si ametembea akakutana na mtu mwingine mwenye uzuri mwenye sababu za kupendwa fatarmi bitalaq akachukua talaka ya kwa mwanamume watadhhab watatazawaj bimarakibat wa hawatu na akatoka akenda akaolewa na yule ambaye anapendwa na kuvutiwa naye wa hakadha na mfano wa haya wangapi leo katika watu walikuwa katika ndoa zao walipoenda maofisini wakakutana na watu ambao anahisi anafanana naye daktari mwenzake urugenzi mwenzake akaona yule mshamba mimi nyumbani anasaidiani bahati mbaya tu nimeolewa naye akaandaa mazingira ya kuachwa ili aje kuwa sambamba na huyo sasa hii ni hali ambayo mwanamme kwake kuna talaka vipi ingekuwa talaka ipo katika mkono mwanamke wallahu alalimu alhakim بخلقه ننتقل إلى صلب موضوعنا وهو أسباب الطلاق قد لا نستطيع أن نحصر أسباب الطلاق eh, fanakun kisha baada ya hapo inshallah tutaziona sababu sasa zinazopelekea watu kuachana hizo ndio kuziona katika darsa inayokuja nasalullah as-salamata wal